Antras skirsnis. Lui Filipas buvo retas žmogus. Sūnų žmogaus, kuriam istorija žinoma atras ir švelninančio aplinkybių, tiek pat vertas pagarbos, kiek jo tėvas buvo vertas pasmerkimo, jis turėjo visas privataus žmogaus dorybės ir kai kurias visuomeninės dorybės. Jis rūpinosi savo sveikata, savo turtu, savo asmeniu, savo reikalais. Žinojo valandos vertę ir ne visuomet metų vertę – Buvo santūrus, ramus, taikus, kantrus, geras žmogelis ir geras valdovas. Jis gyveno su savo žmona ir laikė savo rūmose liokajus, kurių pareiga buvo rodyti buržuą jo vedybinį guolį. Gyrimasis dorų vedybinių gyvenimų tapo naudingų dalykų po to, kai vyresnioji giminė šaka viešai rodė savo neteisėtus meilės ryšius. Jis mokėjo visas Europos kalbas ir, kas dar rečiau pasitaiko, visų interesų – dialektus ir kalbėdavo jais. Buvo nuostabus vidurinio lomo atstovas, bet jį pranoko visais atžvilgiais, būdamas už jį pranašesnis. Buvo nepaprastai protingas ir nors didžiai vertino savo kilmę, bet daug labiau brangino savo vidinės savybės. Ir net savo giminės klausimų turėjo labai savotišką nuomonę, sakydamas esas orleanietis, o ne burbonas. Būdamas tik šviesybė, jis laikėsi kaip karališkojo kraujo princas, o tą dieną, kai tapo didenybė, virto tikrų buržuą. Labai išnekus žmonėse jis buvo nekalbus artimųjų tarpe. Visų nuomonė šikštuolis, bet to šikštumo niekas nėra įrodęs. Po teisybė jis buvo vienas iš tų taupių žmonių, kurie darosi išlaidus, kai dalykas liečia jų užgaidas arba jų pareigas – Buvo apsiskaitęs, bet nelabai jautrus literatūrai. Bajoras, bet ne riteris. Paprastas, ramus ir stiprus. Dievinamas savo šeimos ir savo tarnų, žavus pašnekovas, blaivus valstybės vyras, viduje šaltas, atsidėjęs tik tiesioginiams reikalams, turys omenyje tik rytojaus dieną. Jis neturėjo nei pagėžos, nei dėkingumo jausmo ir be to dairos naudojosi įžymiai žmonėmis, palikdamas ramybėje vidutinybės – Apsukriai mokėjo su parlamento daugumos pagalba suversti kaltę tiems paslaptingiems sambūriams, kurie dusliai urzgė kažkur po sostais. Buvo atviras, kartais per savo atvirumą neatsargus, bet tame neatsargume nuostabiai apsukrus. Visados mokėjo pasirinkti priemonės, veidus ir kaukės. Jis gazdino Prancūziją Europą, o Europą Prancūziją. Neginčiamai mylėjo savo tėvynę, bet ypač savo šeimą. Valdžią vertino labiau už autoritetą, o autoritetą už orumą. Palinkimas pragaištingas ta prasme, kad viską sutelkdamas laimėjimui pasiekti, jis leidžia naudotis gudrumu ir nevisiškai atmeta niekšybę. Bet už tai turi tą pranašumą, kad apsaugo politiką nuo širkščių postumių, valstybę nuo lūžių, visuomenę nuo katastrofų. Tai buvo žmogus smulkmeniškas, korektiškas, budrus, atidus, išvalgus, nenuilstantis – Kartais prieštaraudavo savo pačiam ir atsimdavo duotai žodį. Jis buvo drasus Austrijos atžvilgių Ankonoje, usispyręs Anglijos atžvilgių Ispanijoje apšaudė Antverpeną ir mokėjo Pričardui. Nuoroda. Ankona tvirtovė popiežiaus srityje – 1832 metais okupuota prancūzų kariuomenis, nes Louis Filipas nenorėjo leisti, kad Austrija vyrautų Italijoje. Ryšim su Prancūzijos vyriausybės bankų politikos pakeitimu 19 amžiaus ketvirtojo dešimtmečio viduryje santykiai su Anglija pablogėjo. Konfliktų dingstimi neretai būdavo Ispanijos ir Belgijos reikalai. 1844 metais Prancūzijos valdžios organai buvo areštavę Pritchardą, Anglijos konsulą Haičio saloje, Prancūzijos kolonijoje, apkaltintą čia buvių kurstimų prieš Prancūziją. Kilus ginkluoto konflikto su Anglija grėsmiai, Louis Filipui pasirodė būsent geriau nusileisti. Prancūzijos vyriausybė formaliai atsiprašė ir išmokėjo piniginį atlyginimą Pričardui. Nuorodos pabaiga. Iš įsitikinimo gėdojo Marselietė, buvo neprieinamas nusiminimui, nuovargiui, grožiui ir idealo pajautimui – betodairiškam didžio dvasiškumui, utopijoms, chimeroms, rūstybei, tuščiai garbiai, baimiai, turėjo visas asmeninio narsumo formas – generolas prie Valmy, kareivis prie Žemapo. Nuoroda Valmy, prancūzijos kaimas, kuriame 1792 m. rugsėjo 2 dieną prancūzijos revoliucinė kariuomenė vadovaujama Diumurje ir Kellermano – pirmą kartą susidūrė su sąjungininkų kariuomenė vadovaujama Braunšveigo hercogo. Po ištisos artilerijos kautynių dienos prūsai pasitraukė. Šis pirmas pasisekimas padarė didžiulį įspūdį ir pakėlė prancūzų kariuomenės dvasę. Po mėnesio prancūzai sumušė anglų kariuomenę kautynėse prie Žemapo. Nuorodos pabaiga. Aštuonis kartus jį kėsinusi nužudyti, bet jis visuomet šipsodavosi. Buvo narsus kaip grenadierius, drasus kaip mąstytojas. Jautė nerima tik dėl galimo Europos sukrėtimo ir netiko didelėms politinėms avantūroms. Visuomet buvo pasiruošęs rizikuoti savo gyvybę, bet niekomet savo valstybės interesais. Slėpė savo valią po įtakos kaukę, siekdamas, kad kiti klausytų jo proto, o ne jo karališkos valios – turėjo stebėjimo, bet nenumatymo dovaną. Mažai domėjosi protais, bet buvo puikus žmonių žinovas, kitaip sakant, galėdavo spręsti tik apie tai, ką matydavo. Turėjo sveiką nuovoką, gyvą ir išvalgę praktišką išmintį, žodžio dovaną, nuostabę atmintį. Jisai visuomet semdavosi iš šios atminties atsargų. Tuo vieninteliu bruožu ir buvo panašus į Cezarį, Aleksandrą ir Napoleoną. Žinojo įvykių smulkmenas datas, tikrinius vardus – bet nežinojo minios siekimo aistrų, talentų įvairovės, vidinių lūkesčių, slaptų ir tamsių sielos polėkių. Žodžiu, viso to, ką galima pavadinti povandeninėmis sąmonės rovėmis. Pripažintas prancūzijos viršūnių, jis nedaug turėjo bendro su žemutiniais liaudės sluoksniais. Sunkumus įveikdavo gudrumu. Jisai per daug valdė ir per mažai viešpatavo. Buvo savo paties ministrų pirmininku – puikiai mokėjo iš tikrovės smulkmenų daryti kliūtis idėjų didybei. Nuo širdų kūrybinį sugebėjimą padėti civilizacijai, tvarkai ir organizacijai jis derino su kažkokia formalizmo ir priekabumo dvasia. Buvo dinastijos įkūrėjas ir jos globėjas, turėjo karolio didžiojo bruožo. Apskritai, Louis Filipas stambi ir originali asmenybė. Valdovas sugebėjo sutvirtinti valdžią, nežiūrint prancūzijos nerimo – ir sutvirtinti galę, nežiūrint Europos priešiškumo. Jis buvo įtrauktas į žymių savo amžiaus žmonių skaičių ir istorijoje būtų žėmės vietą tarp pačių garsiausių valdovų, jei truputį daugiau būtų troškęs šlovės ir būtų taip pat gerai jautęs tai, kas didinga, kaip jautė tai, kas naudinga. Louis Filipas buvo gražus jaunystėje ir liko patrauklų senatvėje. Ne visuomet mėgstamas nacijos, jis visuomet buvo mėgstamas minios. Jis turėjo dovaną jai patikti. Jam trūko didingumo, jis nenešiojo karūnos, nors buvo karalius, ir nenešiojo žilų plaukų, nors buvo senas. Jo manieros buvo į senojo režimo, o papročiai iš naujojo, bajoro ir buržuo mišinys, kuris dėrėjo 1830 metams. Lui Filipas, taip sakant, buvo viešpataujantis pereinamasis periodas. Jis išlaikė senąją tartį ir senąją rašybą ir naudojosi jomis naujosioms pažiūroms reikšti. Nešiojo nacionalinės gvardijos mundurą kaip Karolis X ir garbės legiono Kaspiną kaip Napoleonas. Jis retai teidavo į koplyčią, nejodavo medžioti ir niekomet nesirodydavo operoje buvo neprieinama zakristijonams, šunininkams ir šokėjams. Tai buvo viena iš priežasčių, dėl ko jis populiarėjo buržuą tarpę. Jis visiškai neturėjo rūmininkų. Eidavo į gatvę su skėčiu po pažastimi ir šis skėtis ilgam sudarė jo aureolės dalį. Buvo truputį mūrininkas, truputį sodininkas ir truputį gydytojas. Kartą jis nuleido kraują nukritusiam nuo arklio foreitoriui. Nuo to laiko Lui Filipas niekuomet neįdavo į savo rūmų be lanceto, kaip Henrikas III be durklo. Royalistai šaipydavosi iš šito jokingo karaliaus. Pirmo karaliaus, kuris praliejęs kraują, išgydė žmogų. O dėl istorijos kliaučių prieš Lui Filipą, tai čia reikia šitą atmesti. Vieni kaltinimai krinta monarchijai, kiti krinta Lui Filipo viešpatavimui, treti krinta karaliui trys skiltis, kurių kiekviena duoda skirtingą sumą. Panaikinimas demokratijos teisių, nustumimas į tolesnį planą progreso, tapusio antraeilių reikalų, žiaurų susidorojimai su gatvės demonstracijomis, sukilėlių šaudimas, ginklų numalšintas maištas – Transnoneno gatvė karo teismai, realiai egzistuojančios šalies pajungimas juridiškai pripažintai šaliai, valdymas iš pusės su 300 tūkstančių privilegijuotųjų, Už tai atsakinga monarchija. Atsisakymas nuo Belgijos, pernelyg žiaurus Alžyro nukariavimas, naudojant ne tiek civilizuotas, kiek barbariškas priemonės, kokias naudojo Indijoje anglai. Klastingas sulaužimas žodžio duoto Abdelkaderui, Blėjus, Deuco papirkimas, atlyginimas Pričardui, už tai atsakingas Louis Filipo viešpatavimas – politika daugiau šeimininė negu nacionalinė, už ją atsakingas karalius. Nuoroda. Transnoneno gatvė čia 1834 metais buržuazija žvėriškai susidorojo su Paryžiaus amatininkais ir darbininkais, sukilusiais prieš vyriausybę. Abdelkaderas, emiras kariavęs prieš Prancūziją dėl Alžyro nepriklausomybės – 1847 metais buvo paimtas į nelaisvę ir su visa šeima atvežtas į Prancūziją, nepaisant duoto pažado leisti jam išvykti į Aleksandriją. Blėjus tvirtovė Biskajos įlankos pakrantėje. Čia 1832 metais buvo uždaryta Luvelio užmušto berį kunigaiščio našlė, kurį įsikėlė Marselija pretenduodama į Prancūzijos karūną savo sūnui. Deucas – vienas berį kunigaikštienės šalininkų, vėliau ją išdavė su stambę sumą Liepos monarchijos ministrui Tjerui. Nuorodos pabaiga. Kaip matote, padarius atskaitimus, karaliaus kaltė sumažėja. Jo svarbiausia klaida ši. Jis buvo kuklus Prancūzijos vardu. Kur šios klaido šaknys? Pasakysime. Karalius Louis Filipas turėjo pernelyg stiprų tėvo jausmą perėjimas šeimos, iš kurios turėjo įsiristi dinastiją, susiję su baime prieš viską ir nenoru, kad kas trukdytų, iš to perdėtas baigštumas, nepakenčiamas tautai, kuri savo pilietinėse tradicijose turi Liepos 14, o karinėse tradicijose Austerlicą. Beje, jeigu nekalbėsime apie visuomeninės pareigas, kurios turi būti pirmoje vietoje, tokia didelė Louis Filipo meilė savo šeimai buvo jos visiškai pelnyta – Jo šeimos ratelis buvo nuostabus. Jame dorybės derinosi su gabumais. Viena Lui Filipo duktė, Marija Orleanietė, išgarsino savo giminės vardą dailininkų tarpe, lygiai kaip Šarlis Orleanietis poetų tarpe. Savo sielą jį įkūnijo marmurę, kurį ji pavadino Žana Dark. Dulu jį Filipo sūnus išgavo iš Meternicho tokį demagogišką pagirimą – Tai tokie jaunuoliai, kokių retai te sutiksi, ir princai, kokių vargu ar kur pamatysi. Nuoroda. Meternikas 1773-1859, Austrijos diplomatas, Šventosios sąjungos organizatorius, svarbiausias Europos reakcijos įkvėpėjas pirmoje XIX amžiaus pusėje. Nuorodos pabaiga. Štai nieko nemažinant, bet ir neperdedant tiesa apie Louis Filipą. Būti princų lygybę, nešioti savyje restauracijos ir revoliucijos prieštaravimus, turėti tuos nerimą keliančius revoliucionieriaus polinkius, kurie tampa raminantis valdovo asmenyje, tokia buvo Louis Filipo sėkmės 1830 metais priežastis. Nuoroda princas lygybė – Karaliaus Louis Filipo tėvas dalyvavęs pirmojoje prancūzų buržuazinėje revoliucijoje Filipo lygybės vardu. 1793 metais buvo apkaltintas mėginimo organizuoti rojalistinį perversmą ir giljotinuotas. Nuorodos pabaiga. Niekuomet dar nepasitaikė, kad žmogus taip visiškai atitiktų įvykį. Vienas susilėjo su antru ir įvyko įsikūnymas – Lui Filipas tai 1830 metai tapę žmogumi. Be to jis buvo tarytum nuskirtas ostui, gyveno ištrėmime, buvo išvarytas į savo tėvynės, netekęs turtų klajojo, pelnėsi duona savo darbu. Šveicarijoje šis turtingiausių karališkų valdų įpėdinis turėjo parduoti seną kuiną, kad turėtų ką valgyti. Reichenau jis davė matematikos pamokas, o jo sesuo Adelaida – manėsi siuvimu ir rankdarbiais. Šie atsiminimai susiję su karaliaus asmenybė kėlė buržuaziją entuzijazmą. Į savo paties rankomis sugriovė geležinį narvą Monsen Mišelyje, įtaisytą Liudviko XI ir panaudotą Liudviko XV. Nuoroda. Geležinis narvas Monsen Mišelyje, Monsen Mišelio abatija – senovinis vienolynas Olėtoje saloje prie Normandijos nuo 18 amžiaus buvo valstybinis kalėjimas. Tenai buvo taikomas viduramžiais paplitęs kankinimas. Kalinį uždarydavo kartais daugeliu metų į ankštą ir žemą geležinį narvą, kuris negalėdavo nei atsitiesti, nei judėti. Nuorodos pabaiga. Jis buvo Diumurgie bendražygis, Lafajeto bičiulis. Jis buvo Jakobinų klubo narys. Mirabo jam plekšnojo per petį, Dantonas jį kreipėsi, jaunuoliai. 93 metais, būdamas 24 metų, jis tuomet dar ponas Dešartras, sėdėjo konvento salėje mažytės tamsios ložės gilumoje, kai ten buvo teismas Liudvikas XVI, kurį žmonės taikliai vadino vargšų tironu. Jis matė viską, stebėjo visus šiuos vaiginančius pasikeitimus. Akla aiškė regė revoliuciją, kuri sutriuškino monarchiją monarcho asmenyje ir monarchą draugė su monarchija – šiame inirtingame idėjos naikinime beveik nepastebėdama žmogaus. Matė galingą liaudis rūstybės audrą revoliucinėme tribunole, tardoma kapetą, nežinanti ką atsakyti, baisingą beprasmišką šios karališkos galvos lingavimą, niūrėme šios audros dvelkime, relatyvų visų šios katastrofos dalyvių nekaltumą tiek tų, kurie smerkė, tiek ir to, kuris buvo pasmerktas. Nuoroda, kapetas – oficialus Liudviko XVI vardas. Po 1792 metų rūpiučio 10 dienos liaudės sukilimo, kada jis buvo pašalintas nuo sosto. Kaip ir visiems bajorams, jam buvo pasiūlyta atsisakyti titulų ir vadintis savo pavardę. Nuorodos pabaiga. Matė amžius stojusius prieš konvento teismą, matė už Liudviko 16, šio nelaimingo, už viską atsakingo praeivio, tamsoje stūksantį svarbiausią kaltinamąjį monarchiją, ir jo sielą apimi pagarbi baimė prieš neapriepiamą liaudės teisingumą, beveik tokį pat besmenį kaip ir dievo teisingumas. Pėtsakai, kuriuos jame paliko revoliucija, buvo neišdildomi. Jo atmintyje gyvai atsispaudė ta didžioji gadinė minutė po minutės. Kartą prie liudininko, kuriuo negalima netikėti, jis iš atminties pataisė visą sąrašą steigiamojo susirinkimo narių, kurių pavardys prasidėjo raidę A. Louis Filipas karaliavo dienos aky. Jam viešpataujant spauda buvo laisva, tribūna laisva, žodis ir sąžinė laisvi. Rugsėjo mėnesio įstatymai peregimi. Nors ir žinodamas ardomąją šviesos įtaką privilegijoms – jisai vis dėlto paliko savo sostą apšviestą. Šį lojalumą istorija jam įskaitys. Louis Filipas, kaip visi nuo scenos nukopė istorijos veikėjai, šiandien atiduota žmonių sąžinės teismui. Jo byla dar tik pirmoje instancijoje. Valanda, kada istorija prabyla į taigių ir laisvų balsų, jam dar neišmušė. Dar netėjo momentas apie šį karalių daryti galutinį sprendimą. Griežtas ir garsus istorikas Louis Blanas pats neseniai sušvelnino savo ankstyvesnį verdiktą. Louis Filipą išrinko tie du nelaikščiai, kurie vadinami 221 daugumą ir 1830 metais, atseit pusiau parlamentas ir pusiau revoliucija. Ir bent jau spręsdami aukščiausiųjų požiūrių, kuris privalomas filosofijai, mes galėtume įteisti – kaip to tai seka iš to, ką esame anksčiau pasakę, tik su tam tikromis išlygomis, vardan absoliutinio demokratinio principo. Nuoroda Louis Blanas 1811-1882 smulkė buržuazinis socialistas, vienas iš žymiausių 1848 metų prancūzų buržuazinės revoliucijos veikėjų, eilės istorinių veikalų autorius, jų tarpe dešimties metų istorijos – kurioje griežtai kritikuojama Liepos monarchija. Nuorodos pabaiga. Žiūrint absoliuto akimis visą, kas pažeidžia žmogaus teisės ir tautos teisės, yra uzurpacija. Bet jau dabartiniu metu padarę šias pastabas ir apsvarstę visas aplinkybės, galime pasakyti, kad Louis Filipas, kad ir kaip jį kas vertintų, pats savaime žmogiškojo gerumo požiūrių pasiliks anoceano antikinės istorijos posakio – vienu iš geriausių valdovų, kada nors sėdėjusių į sostę. Kas giliūdija prieš jį? Kaip tik šis sostas. Atskirkite Lui Filipą nuo karaliaus rango, jis pasiliks žmogus ir geras žmogus. Kartais jis būdavo nuostabiai geras. Dažnai sunkiausių rūpešių slegiamas – Po dienos praleistos kovoje su visa kontinento diplomatija jis sugrįždavo vakariai savo apartamentus, pervargęs miego marinamas ir ką jis darydavo? Paimdavo teismo bylą ir visą naktį nagrinėdavo kokį nors kriminalinį procesą, sakydamas, jog duoti atkirti Europai labai svarbu, bet dar svarbiau išplėšti žmogų iš budelio rankų. Jis atkakliai prieštaraudavo savo teisingumo ministrui. Žingsnis po žingsnio atkovodavo giljotinos užgrobtas pozicijas iš prokurorų, šių įstatymo plepių, kaip jis juos vadindavo – Kartais bylų krūvos užversdavo jo stalą, jis visas jas peržiūrėdavo. Jam būdavo be galo sunku palikti likimui šias nelaimingas pasmerktas galvas. Kartais pasakė tam pačiam liudininkui, kurį pirmą nurodėme. Šią naktą aš laimėjau septynetą. Pirmaisiais jo viešpatavimo metais mirties bausmiai buvo, gali sakyt, panaikinta. Ir naujai pastatytas ešafotas buvo smurtas prieš karaliaus valią. Grevo aikštė išnyko draugė su vyresnėja šaka, bet jos vietoje pasirodė Senžako užkardas, buržuazijos grevo aikštė. Praktiškai žmonės jauti būtiną reikalą turėti nors šiokią tokią, bent iš pažiūros įteisintą giljotiną. Tai buvo viena iš pergalių laimėtų Kazimiro Perje, siaurai egoistinių buržuazijos interesų atstovo prieš karalių Louis Filipą, jos liberalinių interesų atstovą. Nuoroda Kazimiras Perje, turtingas bankininkas, vienas iš tūzų finansinės oligarchijos šeimininkavusios Prancūzijoje Louis Filipo laikais, vadovavo ministrų tarybai, buvo svarbiausias Lijono pirmojo audėjų sukilimo budelis. Nuorodos pavaiga. Louis Filipas savo ranką darė pastabas Bekarijos knygos paraštėse. Po Fieskio – pragaro mašinos sprogimo jis sušuko. Kaip gaila, kad manęs nesužeidė. Aš būčiau galėjęs jo pasigailėti. Nuoroda. Respublikonas Fieskis su grupė sąmokslininkų 1835 metais kėsinosi nužudyti Lují Filipą, padėjęs pragaro mašiną ant kelio, kuriuo važiavo karalius. Nuorodos pabaiga. Kitą kartą darydamas aliuziją į savo ministrų priešinimas jis parašė apie vieną pasmerktai politinėje byloje viena iš tauriausių mūsų laiko asmenybių. Malonė jam suteikta, man belieka tik ją išgauti. Louis Filipas buvo švelnus kaip Liudvikas XI ir geras kaip Henrikas IV. O mums žinantiems, kad gerumas istorijoje yra labai retas perlas, geras žmogus yra benevertesnis už didų žmogų. Lui Filipą rūščiai pasmerkė vieni ir galbūt žiauriai kiti, todėl visiškai suprantama, kad žmogus, kuris pažinojo karalių ir pats šiandien jau yra fantomas, liudyja jo naudai prieš istoriją. Šis liudijimas šiaip ar taip visų pirma ir be jokios abejonės yra nesavanaudiškas. Epitafija parašyta mirusioje yra nuo širdį. Šešėlis gali guosti kitą šešėlį. Kas atsidūrė tuose pačiuose patamsiuose, turi teisę aukštinti – ir vargo reikia bijoti, jo kada nors kas pasakys apie dviejų ištremtųjų kapus. Šitas meilikavo anam. Ketvirtas skyrius – įtrukiai pamatuose. Drama, apie kurią mes pasakojame, netrukus turi pasinerti į vieną iš tų tragiškų debesų, kurie dengia Louis Filipo viešpatavimo pradžią, tačiau momentu mums nederėjo nieko nutilėti, būtinai reikėjo duoti paaiškinimų apie karaliaus asmenybę. Lui Filipas sėdo sostan be jokio smurto. Tiesiogiai pats nepadėjęs tam jokių pastangų. Dėka revoliucinio posūkio, kuris be abejonės buvo labai toli nuo tikrųjų revoliucijos tikslų ir kuriame jis, Orleano kunigaikštis, jokios asmeninės iniciatyvos neparodė. Jis gimė princu ir laikė save išrinktų karaliumi. Jis ne pats savo davė tuos įgaliojimus, jis jų nepasisavino, jie buvo jam pasiūlyti ir jis juos priėmė – įsitikinęs tiesa klaidingai, bet įsitikinęs, kad pasiūlymas padarytas teisėtai ir kad sutikti yra jo pareiga. Todėl jis ir buvo visiškai tikras savo valdžios teisėtumu. Taip, mes tai nuoširdžiai tvirtiname. Louis Filipas buvo tikras savo valdžios teisėtumu. O demokratija buvo tikra savo kovos prieš jį teisingumu. Todėl atsakomybė už tuos baisumus, kurio sukelia socialinės kovos, nekrinta nei karaliui, nei demokratijai. Principų susidūrimas panašus į stichijų susidūrimą. Okeanas gina vandenį, uraganas gina orą. Karalius gina karališkąją valdžią, demokratija gina liaudį. Relativumas atseit monarchija priešinasi absoliutumui atseit respublikai. Visuomenys rūva krauju šioje kovoje. Bet tai, nuo ko jis šiandien kenčia, vėliau ją išgelbės, šiaip ar taip čia nedėra smerkti kovojančiųjų. Viena iš šalių aiškiai klysta, teisė nestovi, kaip rodo kolosas. Iš karto ant dviejų krantų viena koja Respublikoje, antra koja monarchijoje. Ji nedaloma ir ištisai yra vienoje pusėje. Tačiau tie, kurie klysta, klysta nuo širdžiai. Neregys lygiai nėra nusikaltėlis, kaip vandėjėtis nėra galvažudys. Nuoroda. Rodo kolosas didžiulė 32 metrų aukščio saulės dievo Helijaus statula pastatyta – 280 metais prieš mūsų erą prie įėjimo į Graikijos Rodo salos uostą. 224 metais prieš mūsų erą statula sugriuvo nuo žemės drebėjimo. Rodo kolosas buvo laikomas vienu iš septynių pasaulio stebuklų. Nuorodos pabaiga. Tik fatališką aplinkybių susiklostimą galima kaltinti dėl šių baisių kolizijų. Kad ir kokios būtų šios audros, žmonės už jas neatsakingi. Baikime šiuos samprotavimus. 1830 m. vyriausybė įsik pateko į didelius sunkumus. Vakar gimusi, šiandien ji turėjo kautis. Vos įsikūrusi iš karto pajuto veikiant priešiškas jėgas nukreiptas iš visur į Liepos valdymo sistemą, taip neseniai sukurta ir dar tokia netvirta. Priešinimas jis pasireiškė jau kitą dieną, galbūt jisai jau buvo gimęs vakar – Kiekvieną mėnesį priešiškumas augo, kurį laiką buvęs slaptas, dabar jis pasidarė atviras. Liepos revoliucija nepalankiai sutikta karalių už Prancūzijos ribų, kaip jau esame sakę ir pačioje Prancūzijoje, buvo įvairiai aiškinama. Dievas apreiškia žmonėms savo valią įvykiais. Tai neaiškus tekstas parašytas paslaptinga kalba. Žmonės tuštojau daro jo vertimus, skubius, neteisingus vertimus, pilnus klaidų, praleidimų ir iškraipimų. Labai nedaugelis protų supranto Dievo kalbą. Išvalgiausiai, ramiausiai, giliausiai ją šifruoja lietai, o kai ateina su savo tekstu, darbas jau seniai atliktas. Aikštėje jau įstatyta 20 vertimų. Iš kiekvieno vertimo gimsta partija, iš kiekvieno iškraipimo frakcija. Ir kiekviena partija tarėsi viena te turinti teisingą tekstą. Kiekviena frakcija tarėsi viena te žinanti tiesą. Dažnai ir pati valdžia yra tik frakcija. Visose revoliucijose pasitaiko plaukikų, kurie įrėsi prieš surovę. Tai senosios partijos. Senosios partijos, pripažįstančios paveldimąją valdžią iš dievo malonės, mano, kad jeigu revoliucijos remiasi sukilimo teisė, tai tą pačią teisę galima sukilti prieš jas. Klaida. Mat revoliucijos metu maištininkas yra neliaudis o karalius. Revoliucija kaip tik ir yra maišto priešingybė – Kiekvienoje revoliucijoje, kaip natūraliame tam tikro vyksmo užbaigime, savaime glūdi jos teisėtumas, kurį netikri revoliucionieriai kartai suteršia, tačiau net jų suterštai laikosi tvirtai ir išlieka, nors ir kraujais paplūdusi. Revoliucija tai neatsitiktinumas, o būtinybė. Revoliucija tai grįžimas iš dirbtinumo į realumą. Revoliucija vyksta dėl to, kad turi vykti. Vis dėlto senosios legitimistinės partijos puolė 1830 metų revoliuciją su visų įniršių, išplaukiančių iš klaidingų samprotavimų. Klaidos puikūs vediniai. Jais partijos sumaniai daužė tą revoliuciją ten, kur ji buvo pažeidžiama, kur neturėjo šarvų, ten, kur jai trūko logikos. Jos puolė tos revoliucijos karališkai pavydalą. Jie šaukė jai. Revoliucija. O kam tau karalius? Senosios partijos tai neregiai, kurie taikliai šaudo.